Fala saddaqa wala salla Kwa sababu hakusaliki wala hakusali Walakin kadhaba wa tawalla Bali alikanusha na akageuka Thumma dhahaba ila ahlihi yatamatta Isha kenda kwa ahali zake kwa matao Aula laka fa aula Ole wako, ole wako Thumma aula laka fa aula Kisha ole wako ole wako ayahsabu linsanu an yutraka suda ati anadhani binadamu kuwa ataachwa bure alam yakun nutfatan min maniyyin yumna kwani hakuwa yeye tone ya manii lililoshushwa thumma kana alaqatan fa fasawa kisha akawa kidonge cha damu tena Mwenyezi Mungu akamuumba na akamtengeneza vilivyo. Fajala minhu zawjaini dhakara wal untha, kisha akamfanya namna mbili mwanamume na mwanamke. Alaysa dhalika biqadirin ala an yuhyiya al-mauta ye huyo hakuwa ni muweza wa kufufua wafu? Allahu akbar, Allahu akbar Binadamu amekanya kufufuliwa na kwa hivyo hakumsadiki mtume wala kurani wala hakumtimizia Mwenyezi Mungu faridha za sala lakini alikadhibisha kurani akapuuza imani na akatoka kwenda kwa watu wake wa nyumbani kwa maringo na kujitapa Ewe unayekadhibisha utaangamia, tena utaangamia, na tena utaangamia, na utaangamia. Hivyo anadhani huyu mtu anayekanya kufufuliwa, kuwatatwa hivi hivi, akiringa tu katika maisha yake, na kisha kufa iwe basi, wala sifufuliwe akahesabiwa kwa vitendo vyake. Kwani yeye mtu hakuwa ni toni tu ya manii iliyojaliwa kuwemo katika tumbo la uzazi kisha hiyo tone ikawa kipande cha damu iliyoganda na Mwenyezi Mungu akaiumba akaisawazisha mpaka ikawa na umbo zuri akajalia namna mbili mwanamume na mwanamke je huyo muumba wa mwanzo aliyefanya yote haya basi ni muweza wa kuwahuisha maiti baada ya kuyakusanya mafupa yao